ibn Omara, radijallahu anhuma, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Bilal uči Ezan po noći pa jedite i pijte sve dok ne čujete Ezan ibn Umi Mektuma. O Ibnu smo govorili u više navrata i spominjali, njegovu silu, posebno u i istifabeta. Isto tako smo govorili o Bilalu, a što se tiče Ibn Umi Mektuma, Većina neme smatra da mu je ime Abdullah ibn Qais, neki kažu da mu je ime al Husayn. Pa mu je poslanik sallallahu alaihi wasallam dao ime Abdullah. Njegova majka Atike bintu Abdullah zvala se Atike bintu Abdullah. Primio je islam u Mekki i učinio je hijđu u Medinu. Došao je u Medinu poslije Bedra kratko. A neki kažu da je došao u Medinu sa Musabom ibn Umeirom prije nego što je došao poslanik sallallahu alaihi u Medinu. Bio je ezin sa Bilalom radijallahu Allahu ta'ala anhuma i poslanik sallallahu alaihi wasallam ga imenovao kao, imenovao ga kao namjesnika 13 puta u Medini bio je na biti na Kadisiji i nosio je sa sobom crnu zastavu. Imao je na sebi pantir, iako je bio slijep, Anhu, i kaže se da je tu poginuo kao šehir. A neki kažu da se, se vratio u Medinu, pa da je umro u Medini, tako da u vrijeme Omera nije više bilo spomena ovome ashabu Kaže Ajša radijallahu ta'ala kako bilježi imam Tirmiz ibn Hibban da je uzvišeni Allah objavio riječi Abese wa tawalla en ja'ehu l'a'ma namrštio se i okrenuo se kada mu je slijepac došao da su te riječi objavljene povodom Abdullaha ibn Mektuma. Dolazio je poslaniku sallallahu alaihi wasallame ili došao je kod Rasulullaha alaihi sallatu wasallam a kod njega Utbe i Šejbe i drugi predvodnici Kurejša, pa im je govorio o islamu Rasulullah sallam, Pa je u tom momentu došao Ibn Mektum, Ibn Mektum, a on nije znao ko je kod poslanika sallam, i kome se Allahu poslanik sallam obraća, pa je rekao ja ne bi Allah eršidni, kaže, uputi me o Allahu poslaniče, kaži mi nešto. Pa se poslanik sallallahu sallam namrštio i okrenuo se pa je uzvišen Allah te barake otala u ukorio ga. Ukorio ga zbog toga postupka, iako Ibni Umi nije vidio ono što je uradio Rasulullah sallam. Pa bi nakon toga sallallahu alaihi wasallam, kada bi mu došao Abdullah ibn Mektun, svoj ogrtač i kazao uh, ehlen wa sehlen, ili bi kazao merhaban bimen atebeni i rabbi. Kaže, dobro došao i zbog koga me ukorio moj gospoda. Pa mu se tako obraćao poslanik sallallahu alejhi ve I ovdje je dokaz da čovjek nikada ne zna kakav je ko. Da ne ulazi u njegovu dušu i u njegovo srce, jer nema puta do njegovog srca. Možda čovjek je prezren kod tebe, a on kod Allaha te barake od na visoko izrađu. Kako je došlo u hadisu Ebu kod muslima, da e, poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, možda čovjek koji je raščupan i uprašen, ko se i uprašen, da ga ljudi, da mu brata u lica zatvaraju, znači niko ne pridaje nikakvu pažnju, kada bi od Allaha nešto zatražio, to bi mu dao i kada bi se zakleo da će se nešto desiti, to bi se desilo. Znači, to je dokaz da bi mu uzvišen Allah uvijek primio šta njegovu pa mi ne znamo kakav je ko. Pogledajmo Abdullah ibn Mektuma, obični slijepac, da je najbolji čovjek koji je kročio zemaljskom i ikada da je ukoren zbog njega. A imao je poslanik sa puno pravo da se okrene da se namršti, možda da kaže i nekakvu riječ osude <clears throat> ili kritike na njegov račun. Jer je došao i ometa poslanika sallallahu alaihi sallam u čemu? U davetu li koji je jako bitan. Jer da ovih par ljudi u Korejišu primi islam, sve Korejiši će primiti islam. Jer obične mase samo slijede svoje poglavare. No međutim, uzvišen Allah te barake otala je, kažemo, ukorio poslanika sallallahu alaihi sallam zbog ovoga propusta koga je učinio. Kaže Ibn da je Abdullah ibn Mektum oslijepio poslije bitke na Bedru dvije godine. No međutim, ovo mišljenje nije ispravno. Nije ispravno zato što je Allah te barak je tada objavio suru Abese u Mekki i kaže Abese wa tawalla en ja'ehu l'a'ma. Namrštio se i okrenuo se kada mu je došao slijepac. Pa znači da je on bio sve gdje? U Kako bi moguće bilo da ajeti bude da glase kada mu je došao slijepac, a došao čovjek koji vidi, pa tek nakon toga izgubio vidi. Ne, nego došao je slijepac, znači spoljašnost ajeta ukazuje da je Abdullah još u to vrijeme bio šta? Bio slijep. U ovome hadisu je dokaz koliko je poslanik sallallahu alejhi ve pazio da pojasni ljudima propise Kaže, Bilal uči ezan po noći, pa jedite i pijte sve dok ne čujete ezan Ibn Mektuma. Pa je pojašnjavao, znači, propise svome ummetu, kako kaže više Allah te barake wa ta'ala, o enzelna zikra, lin nasi manu zile I mi smo tebi a, objavili zikr da pojasniš ljudima ono, da pojasniš ljudima ono što im se objavljuje. U ovome hadisu je dokaz isto tako da je dozvoljeno učiti jedan ezan za sabah prije nastupa namaskog vremena. Prije, znači prave zore. Bilo da se radi u Ramazanu ili mimo, ili mimo Ramazana. I ovo je dokaz koji ne ide u prilog imamu Ebu Hanifi i teoriju koji kažu da se uči samo jedan ezan nakon izlaska sunca. Dok kažu i Šafija, i Imam i većina islamskih kao općenito, da za sabah imaju dva ezana. Da za sabah imaju dva ezana. I ovdje hadisu je isto tako dokaz da je obaveza onome ko zna da pojasni ljudima stvari koje mogu dvosmisleno razumjeti, koje nisu a, jasne. Jer bila uči ezan, a znamo da učenjem ezana nastupa šta? Zora. Pa je to ljudima, mogu u tom momentu šta da prekinu? Jelo. Jeli su i čuju ezan i prekidaju šta? Prekidaju jelo, kažu više ne možemo jesti jer nas sutra No međutim, poslanik sa osrme nije dozvolio znači da ta stvar ostaje nejasna, pa kaže bila uči ezan, jedite i pijte što čujete ezan, a prva. Uzvišen je Allah kaže وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ I jedite i pijte dok ne budete mogli razlikovati između a, crne i bijele niti, znači od zore. Što se tiče ovih niti, kaže Ibn Atije u svome tefsiru, Al-Muharrar Al-Wajiz, nazvao ga je Al-Muharrar Vajiz, skraćeni, skraćeni pojašnjivač. A on je štampan u 16 ili 17 tomova, onih veliki, a skraćen. Kaže da je ulema sva složa da se ovo odnosi na crna i bijela nit, da se to odnosi na noći i svjetlo dana. Jer je došao Adi ibn Hatim radijallahu anhu, kako bi živa Buhari u svome sahihu od poslanika sallallahu alaihi sallam, kada je čuo ovaj ajet, stavio ispod svoga jastuka povodac od deve, jedan crn, jedan bijel. I onda po noć vadio i gledao. Pa je došao poslaniku sallallahu alaihi sallam i kaže, lao poslaniče, ja ništa ne vidim. Dva, povodca isti ili uvijek, ne mogu razlikovati. Pa kaže mi poslanik sallallahu alaihi nije to, nego to je znači crna i bijela nit, misli se na dan noći i misli se na svjetlost dana. Razirane se islamski kada je ovo vrijeme prvog jezana, bila ovog jezana, kada je to vrijeme, kada se taj jezan Neki kažu da ulazi od pola noći. Neki kažu da ulazi od pola noći ili kada prođe većinski dio noći, drugi kažu da se uči kratko pred zor. No međutim, ispravno Allah ne zna da se ovaj ezan nije širijetski određeno pravo vrijeme kada se uči, ali da se uči ovaj ezan neposredno, znači pred sabahski pravi ezan, odnosno prije nastupa prave zore. Jedno vrijeme znači da se ostaje ljudima vrijeme ili za sehur, ili za klanja i vitr namaza i o tome, sodno potrebuje. A ovo da se uči nakon pola noći nije jako mišljenje. Jer poslanik s.a.v. kaže u hadisu, jedite i pijte dok ne čujete ezan Bilal. U redu. Šta mislite? Može li se kazati nekome? Evo, dok ne čujete ezan Abdullah ibn Može li se kazati nekome? Jedi, imaš još četiri sahta vremena. Ili se kaže jedi, imaš još deset minuta. Ako ima četiri sahta, ili tri sahta, ili dva sahta, ne spominje se, jer ne može to cijelo vrijeme potrošiti u jel pa kada kaže poslanik sallallahu alaihi wa bila uči ezan po noći. Jedite i pijte dok ne čujete ezan ibn Umi Mektuma. Iz toga možemo razumjeti da tu ima šta? Kratak vremenski period. Znači da jedeš dok ne čuješ, jer ćeš to vrijeme prilike potrošiti u jelu. Koliko? 15 minuta, 20 minuta. Ovisno, znači, o, ovisno o potrebu. I ome hadisu je također dokaz da u jednoj džani mogu biti dva mezina. U jednoj džani mogu biti dva muezina I to je mustahab većine islamskih učenjaka. I dokaz je ome hadisu da slijepac može učiti ezan. Da slijepac može učiti ezan i da u tome nema ništa pogrdno. No međutim mora biti sa njim čovjek koji vidi jer Abdullah ibn tu, kada bi učio ezan, govorili mu, govorili bi mu da je nastupila zora, pa bi učio ezan. No, međutim, u ezinu naše vrijeme, kada bi bili slijepi, to se radi po vaktijama, imamo i posebne, znači, satove za vrijeme, za slijepce mogu, znači, lahko biti koliko sati, tako da nema nikakve smetnje da čovjek, znači, bude e, slijepak, da bude a, din. Tome nema nikakve smetnje i u njemu je dokaz da treba raditi po vijestima koje prenesu koje se prenesu pojedinačno od jednih osoba, al za razliku od onih koji kažu ne radi se po tim ovaj, predajama, nego se radi samo po mutevate predajama. Jer ovdje kada poziva mu jezin, poziva jedan ili više mu Jedan koji gleda kada je zora i poziva i sinju radi rade po tom šta? o tome ezanu i u to vrijeme prekidaju, odnosno bave se ili, ili počinju e, sa namazom, a prekidaju sa, a prekidaju sa jelom. I ovdje analiza je dokaz da sve što je nakon izlaska zore smatra se danom. I to je mišljenje većine islamskih učenjaka. Sve nakon nastupa zore smatra se danom. A imamo mišljenje kod uleme da sve što je nakon zore je još uvijek noć i imamo drugo mišljenje da sve nakon zore da je, da je to neki međuprostor ili među vrijeme ne pripada ni dan, ni noć. međutim, ispravno je da sve poslije zore pripada danu tako da je sabah dnevni namaz. Sabah je dnevni namaz, a nije noćni, za razliku od akšama i jacina. U ome se isto tako dokaz onima koji smatraju da je dozvoljeno jesti sve dok čovjek nije uvjeđen da je sutra zora. Znači sumnja u nastup zore. Ustao je noć, ali sumnja da li je nastupila zora, po mišljenju većine uleme, može jesti. Dok se ne uvjeri da je nastupila šta? Zora. Dok kaže ivan Malik, ne, ne smije jesti ako sumnja u nastup zore i mora taj dan da Neki maliki ti kažu, ovo ivan Malik tio da bude, znači, da bude dobrovoljni vid dobrovoljni vid napaštanja, napaštanja ovoga posta. međutim, ono što se može zaključiti iz riječi mama Mate jeste da je obavezno na a nije dobrovoljno. Razilaze se islamski učenjaci ako čovjek a, jede ili spolno opći pa nastupi zora kakav je propis a, pa kažu šafijski učenjaci ako prekine u tom momentu kada sada da je zora neće bilo da se radi o hrani ili odnosu, neće pokvariti. No kaže Ebu Hanife, hrana ne kvari, a odnos, a odnos kvari. Nakon toga, autor je spomenuo četvrti hadis kome stoji, a ne bi sedel hudri, a ne bi sedel hudri, رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن kada čujete mujezina, recite slično ili kako kaže mujezin. Govorili smo o Ebu Sederu Hudriju u poglavlju namaza. Ovdje je naša naredba, tekulu, recite kao što govori mujezin. Naredben je imperativ, pa povlači za sobom obavezu. Pa bi znači po tom hadisu izgovaranje nakon mojezina ili ponavljanje za bilo obavezno. No međutim kaže Kaže većina islamskih učenjaka, kaže većina islamskih učenjaka da ovo ponavljanje nije obavezno, nego je dobrovoljno. Da ovo ponavljanje nije obavezno, nego je, nego je dobrovoljno. Ovaj hadis je ograničen hadisom Omera radijallahu ta'ala anhu u kome u kome stoji da je poslanik sallallahu sallam rekao kada kaže muezin hajja ala salah, hajja ala kalah recite kulu misle ma je kulu ili recite la havle vela kuvvete illa billah znači ograničen je sa riječima pa neće biti ono klasično ponavljanje za imamom hajja ala salah, hajja ala kalah nego će biti znači a bit će riječi La haula wala kuvvete illa billah. Jer riječi hajja ala sala, hajja ala su dova. Su dova. A dova, misli se dova u smislu dua, pozivanje, da čovjek dođe. Pa ako bi svi ljudi ponavljali, onda bi svi bilo niko i pozivaju. A ko bi bio oko se odaziva. Pa u tome slučaju čovjek šta? kaže, vrati, tu stvar Allahu Đerašanu nema čovjeku moći i mogućnost da se dozove, osim ako mu Allah Đelšanu da teopika i uspjeha u tome. Neki učenjaci kažu, ponavlja se za Mojziru kako on kaže. Neće se dodavati dovoljno, međutim, ispravnije radi po hadisu Omer Allah ta'ala I treba ponavljati za Mojezinom nakon svake riječi koju kaže, neće puno čekati, za Mojezinom, nećete žuriti ispred Mojezina. Neki učenjaci smatraju, ili jedan učenjaka kaže, zbog čega ne bismo spojili, jer u Rusulun fikhu imamo jedno pravilo, ako čovjek može raditi po općem i po posebnom hadisu duženje. Imamo jedan opći, imamo jedan posebni hadis. Zašto ne bi spojili? Pa kada kaže mu jezin hajja sala, salat, mi kažemo hajja ala salat, la haula to bi bio jedan od načina spajanja. No, međutim, niko od uleme nije, to je znači samo pitanje poslano, niko od uleme nije kazao da treba tako spajati, da treba govoriti. Već kada kaže Muezzin, kada kaže hajja ala salah, reći će salah haula wala kuvvete illa billah. Isto tako, spoljašnje značenje hadisa ukazuje da će čovjek izgovarati ove riječi taman bio u namazu. Jer kaže, Recite kako kaže šta? Mojete. Tamo da se u namazu ponavljaju mojete. No, međutim, ispravno je mišljenje da ne treba ponavljati, da ne treba ponavljati za uh, ako je čovjek u namazu. Malikijska pravna škola kaže, ako je čovjek u namazu, fardu neće ponavljati. Ako je na napili, ponavljat će za mojedinu. No, međutim, ispravno je čovjek koji je u namazu, da je zaposlen sa namazom i da neće ponavljati, iako čuo mojedina, da uči Eldan. I to je i mama Ebu Hanife i mišljenje Ebu Hanife je jako na ovome mjestu. Isto tako ponavljanje za imamom nije nekruh, ni u kojoj situaciji. Uvijek se može ponavljati za imamom. Znači čak i u vremenima kada je zabranjeno ponavljati sve, znači dozvoljeno je ponavljati za, dozvoljeno je ponavljati za imamom. Osim na mjestima gdje čovjek, znači gdje bi čovjek E, gdje ne bi trebao spominjati Allahu te barak tala ime, kao što su, na primjer, klozeti. U tom slučaju ne treba spominjati Allahu te barak ime. Jer to je ne priliči, nije mjesto gdje treba spominjati e, ime uzvišenog Allaha za uđel. Neko kaže, daj nam dokaz da nije dozvoljeno spominjati Allaha u klozeti. Jedan arapski pjesnik kaže, La yasihu fil adhani šejun i dehtađen naharu ne može razum ništa više pojmiti ako dan treba dokaz za jedan. Neko ti kaže u 12 sati sunce sija, kaže daj mi za jedan. Tako Takvom zaista ne treba dokaza. Čovjek, kada bi, na primjer, čovjek ušao u klozet i nazove svoju zaručnicu da joj se javi, da priča sa njom. Kaže, odakle pričaš sa mnom? Kaže, pričam iz bilo bi bilo drago ili krivo. Ili da joj kaže, jučer sam ušao u klozet i sjetio se. Da pohvala njoj i bi kazala, subhanallah, stvarno me voliš. Kako me se sjećaš. Pa kako onda da čovjek uđe na takvo mjesto da spominje ima Allaha te da To ne priliči, to ne doriči. To, ako ljudi nisu zadovoljni da ih neko spominje, na takvom mjestu, kako onda možemo biti zadovoljni da spominjamo, spominjamo stvoritelja Azeođel na takvom, na takvom mjestu. Spoljašnje značenje hadisa isto tako ukazuje da treba slijediti sve muezine. Možda u negdje u gradovima gdje ima više džamija, uče se ezani, pa se prelijevaju, pa čujete jedan ili dva ili tri ezana, kao recimo u jednom rijadu ima preko hiljadu džamija u jednom gradu, čujete, znači, iz možda pet ili šest ili više džamija čujete ezane. Pa kažu, ovaj, ponavljat će za svim, neki kažu ponavljat za, za onim za kojim će znači ići na namaz neće će neće drugom, jer njega poziva jedan, ne poziva na šta. Onaj tamo drugi koji je dalje, nećeš naći toj džami, klanjaćeš u bližoj džami. Koji je jedan za tebe, bliži ili dalje? Bliži on te poziva, ne poziva drugi, pa nećeš ponavljati za drugi. Nećeš ponavljati za drugi. No, međutim, ovdje se može prigovoriti, može se doći sa opaskom da se kaže dozvoljeno čovjeku da ponovi namaz u džematu. Na pilu da panja, tako? Pa bi vrijedilo onda i ono drugo za tebe. U svakom slučaju, ako uzme jednog mojezina koga će ponavljati, neka ponavlja za njim, neka prouči dovu. Ako čuje nakon toga kog mojezina, pa može ponavljati, neka nastavi dalje ponavljati za njim, nema nikakve smetnje. Ili čovjek isto tako koji je slušao Mojedina, uči Mojedin, ali je zaboravio nešto je bio zauzet i onda se sjeti kada je Mojedin došao do Hayya al neka uzme iz početka, neka ponovi i neka nastavi ponavlja šta za Mojedinom. Inša Allah da je i to dozvoljeno i da će se smatrati onim koji su ponavljali za moje. Recite slično onome kako kaže Mojedin. Jer ti ne možeš kazati, znači kako govori Mojedin, sto posto, to je nemoguće, ne možete toliko glas, niti je isti glas i tako dalje. Nego, znači, reci slično, odnosno ponovi za mojezinom, kako kaže poslanik, ko se abdesti, men te je nahve vudu i hada, ko se abdesti slično ome kako sam se ja abdestio, znači, riječi za njega ta nagrada. Ili kako kaže uzvišen Allah, te je inne mesele Isa inda Allahi ke mesele Adem, opet mesele, mislu mesele, Primjer Isa kod Allaha je isti kao primjer Adema. Isti. Isa, ali Isra, i Adem, isti. Šta je među njima zajedničko? Između Isa i Adema, ali Isra. Ko zna? Nisu imali oca. Rođeni bez oca. To je zajedničko i zbog toga zajedničkog šta? Uzvišen Allah te kaže da, je, da su isti. Isti su ti primjer. Pa znači reći isti reci, znači bit će to slično sa jednog aspekta, neće biti, neće biti sa, neće biti sa drugog. Jer kada kažemo da je lice Zeida poput mjeseca. U arapskom kada se ovaj, e, kaže se, na primjer, za ženu kaže se lijepa kao mjesec, ne kaže se lijepa kao sunce. Ne kaže se lijepa kao mjesec. Isto tako, neki islamski učenjaci kažu da kako se ponavlja za mojezinom, ezan tako će se ponavljati i kamet. I to je poznato kod pa, papiha, jer kaže poslanik, recite ono što govori šta? Mojedin. A mojedin govori ezan i kamet. Ponavlja jedno i drugo. Drugi kažu da se neće ponavljati. U svakom slučaju, ponavljanje je prvenstveno ezana, ko ponavlja i kamet, inša Allah, da u tome nema nikakve smetnje. Allahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ajma'in. I ovdje smo završili poglavlje Ezana i došli smo do poglavlje okretanja prema kibli, on ima Allah za ođe da nas uči našu vjeru, sunnetu poslanika sallallahu sallam da nas učuje svi na istini do naše smrti.